حنين البلابل كم تغربنا فؤادي كم سعينا في عنادي كم تخالفنا عهودا وتجاف في ابتعادي كم تغربنا فؤادي كم سعينا في عنادي كم تخالفنا عهودا وتجاف كابتعادي كم تغربنا Bolje je umrijeti kao muvahid, onaj koji robuje jednom jedinom Allahu tebareke ve ta'ala, nego li živjeti još stotinu godina u širku Allahu tebareke ve ta'ala. Bolje je ovog momenta preseliti Allahu Đelešanu kao muvahid, kao čovjek koji robuje jednom jedinom Allahu tebareke ve taala, nego li živjeti još 50, 70 ili 100 godina, a živjeti u širku i nepokornosti uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. الشوق حينا خلف غيمات التنادي يا حنيني أين نبض كان يحيى في ودادي كان همس الحب منه فارسا شق البوادي كان للأرواح قصدا ومبيتا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منه فارسا شق البوادي كان للأرواح قصدا ومبيتا في الشداد كم طوى الأحزان يشدو جدلا Muslimanski studij Ikre vam predstavlja predavanje profesora Enesa Jularđije na temu pravila misli i argumentiranja u islamu.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 Allah tebareke ve ta'ala u svojoj plemenitoj knjizi kao suprotnost na njihov način svatanja i razumijevanja i dokazivanja spominje ispravan način argumentiranja i dokazivanja od strane oni koji slijede istinu. Jer neophodno je da čovjek slijedi ispravna pravila i ispravne metode kod prihvatanja istine i kod načina dokazivanja. Jer onaj ko bude slijedio paganski način svatanja i razumijevanja i dokazivanja, taj će u istinu zastraniti i otići sa pravoga puta. Dok onaj ko bude slijedio ispravne principe i ispravne metode i ispravan način argumentiranja i dokazivanja, takav će u istinu naći istinu. Takav čovjek će ugledati svjetlo istine i krenut će pravim putem. Jedno od temeljnih pravila kod ispravnog dokazivanja i argumentiranja jeste respekt znanja i podizanje njegovih stepena, te pokuđenost i upozorenje na neznanje. Onaj čovjek koji cijeni znanje zaista će uspjeti. I takav čovjek će naći istinu. Kaže uzvišeni Allah tebareke ve taala u jednom kuranskom ajetu kojem naređuje traženje znanja: "Fa'lam annahu la ilaha illa Allah." Znaj da nema Boga osim Allaha. S druge strane uzvišeni Allah tebareke ve taala u prvom objavljenom ajetu naređuje Rasulu sallallahu alejhi ve sellem: "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." uči i čitaj u ime tvoga gospodara koji stvara. Halakal insane min alak, stvara čovjeka od ugruška. Iqra wa rabbukel akram, čitaj plemenit je gospodar tvoj. Allazi allama bil kalem, koji poučava peru. Allama l insane malem ja'lam, koji čovjeka poučava onome što ne zna uzvišeni Allah tebareke ve ta'ala je taj koji daje čovjeku znanje. I čovjek treba na onom što mu je njegov gospodar podario od znanja, treba da se zahvaljuje Allahu subhanahu wa ta'ala i neka ne misli da je on to tek tako stekao da mu ga njegov gospodar nije podario. Nego neka zna da mu je to znanje koje posjeduje uzvišeni Allah tebareke ve ta'ala podario. Jusuf alaihi salatu wasalam dok je bio u zatvoru, Je li on kazao onoj svojoj dvojici drugova s kojima je bio u zatvoru? Ja znam tumačiti snove. Ja znam. Ja znam. Je li govorio to Jusuf a.s.? Nije. To je ono čemu me je podučio moj gospodar. Allahu akbar. Svo znanje koje mi posjedujemo, to nam je naš gospodar Allah te bareke ve taala podario. I njemu zahvaljujemo i njega molimo da nam podari ispravno znanje putem kojeg ćemo steći njegovo zadovoljstvo i putem kojeg ćemo biti spašeni na sudnjem danu. Allaha uzvišenog molim da nas sačuva od znanja koje nam neće koristiti, jer ima znanje koje će biti samo musibet čovjeku. To je znanje koje je čovjek stekao, a nije po njemu radio i nije po njemu postupao. Uzvišen je Allah te barekeve ta'ala je dao posebne počasti onima kojima je podario i znanje. Kaže uzvišeni, jerfe illahu alladhina amanu minkum alladhina utul ilma darajat. Allah će na visoke stepene između vas uzdići one kojima je dato znanje. Allah subhanahu wa ta'ala je dao posebne počasti onima kojima je podario znanje. I uzdigao je njihove stepene. To su počasti za one kojima je podareno znanje. I najveću budalu zaustavite i pitajte ga nešto što znam ja, to nemoj ti meni govoriti. Najveća budala i puki neznalica koji ništa ne zna od dina, kada ga nešto upita, ti ga, znam ja tu, ma nemoj ti meni govori. Dovoljno je znanju ponosa što se svako na njeg poziva. I onaj ko zna i onaj ko ne zna. Svi bi željeli da znaju. Samo Allah Želešanhu je na visoke stepene uzdigao one kojima je dato istinsko i pravo znanje. Allah Želešanhu je takve uzdigao na visoke stepene. Kaže uzvišeni, قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون رسي زر سو يستي اوني كوي زنايو اي اوني كوي نزنايو او استينو نيسو يستي اوني كوي زنايو اي اوني كوي نزنايو Oslanjanje na znanje poništava sva praznovjerja i legende. Jer onaj čovjek ko bude istinski slijedio ispravno znanje, takav čovjek neće dozvoliti da mu svako pametuje, da ga svako usmjerava, da svako radi od njegovog života šta hoće. Pa naučio je la ilaha illallah i otišao tamo nekom musiku jer mu kare trebaš obožavati kipa i on počne obožavati kipa. Rečeno mu je da treba da slijedi menhađa ili sunneta vel džemaata. Pa otišao Haridžijama i Haridžija ga podučile kako treba biti njihov sljedbenik naučio da treba da bude sjedbenik ahli sunneta vel džemaata i sretne nekog grafidiju koji mu kaže trebaš ti da budeš ubijeđen da je Abu Bekr, Omer, Uthman da su oduzeli hilafet i oteli hilafet iz ruku Ali radijallahu anhu. Jednik i miskin nije naučio da treba da sve svoje stavove temelji na ispravnim argumentima. Nije naučio da sve u što je ubijeđen mora imati dokaz za to. Ne može tek tako. Od ovog čuo ovo, od onog čuo ono i onda on sve to napravi. U njegovoj glavi je čitav bučkuriš. Zašto? Nema ispravnih temelja na koje će postaviti svoje, svoje znanje i svoje principe života. Mora imati čvrste i jasne temelje koje ne može poljuljati bilo ko. Došlo bilo koji poljulja njegove temelje. Jadnik i miski roboje Allahu Tebareke Vete'ala i kaže zabranjeno je odlaziti se herbazima, gatarima i vračarima. I Allah Đelešanu ga iskuša sa malo belaja, sa samo malo, malo, malo, malo. I on zapadne u širki kufra Allahu tebareke ve ta'ala. Jer ode tražiti pomoć od sirbaza pa počne klat kurban džinima pa počne činiti širka Allahu tebareke ve ta'ala. Zašto? Neka tetka iz mahale poljuljala njegovo znanje. Zašto rekla mu ima ta i ta sirbaz koji to može konto tebe. Neka tetka ga nagovorila. U brijačnici sjedio i rekli mu idi tamo. Zašto? Zato što nima čvrstih temelja. Ama insano, dragi, umrijeti za ove principe. Umrijeti. Bolje je umrijeti kao muvahid, onaj koji robuje jednom jedinom Allahu tebareke ve ta'ala, ne voli živjeti još stotinu godina u širku Allahu tebareke ve ta'ala. Bolje je ovog momenta preseliti Allahu Đelešanu kao muvahid, kao čovjek koji robuje jednom jedinom Allahu Tebareke Veteara, nego li živjeti još 50, 70 ili 100 godina, a živjeti u širku i nepokornosti uzvišenom Allahu Subhanahu Veteara. Ovi temelji, temelji našega dina, oslanjanje na istinsko i pravo znanje, je ono što mora biti sastavni dio našega života. Zato moramo cijeniti i respektovati ilm. Moramo znati da je ilm taj koji treba da nas usmjeri. I zapamtite, islamska država je bila dominantna u čitavom svijetu. Islamska vlast je bila dominantna stoljećima. Zašto? Kada su vladari bili uspješni u svojoj politici? Onda, kada su učenjaci usmjeravali vladare. Kada su učenjaci govorili halifi, ne smiješ to uraditi tako jer se to kosti sa šerijatom ne smiješ to uraditi jer se to kosi sa šeriatom. I kada je halifa to slušao, tada je islam prosperirao i tada su muslimani vladali svijetom. Kada su vladari i neznalice počeli da usmjeravaju u lemu i da isputavaju od širenja ispravnog znanja, došlo je do nereda i do remećenja. I tada je islamska vlast počela da gubi onu svoju dominaciju koju je imala u svijetu. Znajte, kada su učenjaci usmjeravali harife, i vladare tada su vladari ispravno postupali. A kada su vladari počeli da usmjeravaju učenjake, tada je došlo do meteži. Drugi čvrst temelj kod islamskog argumentiranja jeste iskrenost i neutralnost u potrezi za istinu. Onaj ko želi da spozna istinu, mora da bude čisti neutralac. Zašto? kada mu istina dođe, taman da je došla od najvećeg dušmanina koji mu postoji, ima da je prihvati. To je neutralnost kod prihvatanja istine. Od najvećeg dušmanina došla mu je istina, ima da je prihvati. Pošto je zabluda ta koja prlja čovjekovo srce i koja remeti red u čovjekovom srcu. A naročito kada su u pitanju srca koja je preplavila u potpunosti zabluda potrebna je ta iskrenost koja će otkloniti tu zabludu koja se nalazi kod čovjeka, bilo dijelimično ili bilo u potpunosti, potrebna je ta iskrenost i neutralnost kod prihvatanja istine. Jer kada je srce zaprljano, šta ga može očistiti? Može ga očistiti Allahova tebareke ve ta'ala knjiga i činjenje dobrih dijela. A kako će čovjek naučiti istinu kada je srce toliko zaprljano? Ako bude istinski želio da nauči istinu, prije svega Allah Đelešanu će ga usmjeriti na ljude od kojih će naučiti istinu. Ko bude tražio istinski istinu, Allah Đelešanu će mu je dati. A oni koji prilaze istini, s druge strane, ne prilaze tako iskreno da nauče ono što je ispravno, Allah Đelešanu im je dao onolikim procentom koliko su oni bili iskreni, toliko im i da da spoznaju. Nemojte se čuditi što orientalisti, a orientalisti su ljudi koji izučavaju islam, s ciljem njegovog uništenja i njegovog rušenja. Izučavaju islam ne s ciljem da ga primjenjuju, nego iz nekih ili dunjaluških interesa ili s ciljem da se bore protiv islama. A obično s ciljem da se bore protiv islama. Znate li da su orientalisti napisali najbolji riječnik iznalaženja haditha Rasula sallallahu alaihi wa sallam? Napisali riječnik koji su muslimani ukrali od njih, bukvalno rečeno. Oni su napisali takav rječnik, sastavili, subhanallah, koji god hadith hoće da nađu, nađu ga u tom svom rječniku, kaže, bilježi ga Buharija, Muslim, Tirmidija i Ahmed. Bilježi ga Ahmed sam i kaže broj haditha, broj stranice i tako dalje. Napisali takvu knjigu, zašto su je napisali? Da zarade dobra djela? Ne. Nego da im je što lakše naći hadita koji mi trebaju, koji su im potrebni, kako bi gdje god napravili kakvu smutnju među muslimanima, kako bi koga od muslimana poljuljali, kako bi njegove temelje koji se nalaze kod njega poljuljali i kako bi ljude odvali s pravog puta. I ovakvima Allah Đelešanu ne da uputi. Zašto? Jer prilaze Kur'anu i sunnetu Rasula sallallahu alaihi wa sallam s ciljem njegovog uništenja. Bez obdira što čitaju istinu. Ne razumiju je. Zašto? Zato što ne prilaze sa iskrenom namjerom da nauče propise. A oni koji budu željeli da istinski nauče Allahovu vjeru i da je primjene u život, takvima će Allah Želešanu dati uput. Takve će Allah subhanahu wa ta'ala uputiti. Bez obzira o kakvoj vrsti se njihove zablude radilo. Zbog toga trebamo posebno da posjećamo ljude na to da budu iskreni kod traženja istine. I oni koji danas ne razumiju mnoge stvari od ovoga dina, trebamo ih podsjećati na jednu iskrenost. A o toj iskrenosti neka svako preispita svoje srce. Da li istinski želi da nauči ispravno Allahovu tebareke ve ta'ala vjeru i da je primjenjuje? Ili želi da Allahovu vjeru usmjerava naspram svojih razumijevanja i naspram svojih tijenja? Jer imate ljude koji Allahovu vjeru izučavaju, samo traže po njoj. Ima li gdje god koji ajet ili hadith koji bi mogao da meni posluži kao dokaz za taj i taj moj stav? Na primjer, čovjek koji želi da se bakće kamatom, da radi s kamatom. Traži ima li i kod islamskih učenjaka da je kazao da je kamata dozvoljena? Je tako? Traži ima li igdje i kod islamskih učenjaka da je rekao da je kamata dozvoljena? Jemhaqullahu riba verbe sadaqat. Allah te barke ta'ala kaže Allah uništava, kamatu ne pređuje sadaku. Još mnogi drugi kuranski ajti u kojima Allah želešanu zabranjuje kamatu. وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا Ostavite ono što je preostalo od kamati. Allah zabranjuje kamatu. Jasni kuranski ajeti, mnogobrojni hadite Rasula sallallahu alaihi ve sellem u kojima je zabranjena kamata. Međutim, ima li iko da je u posebnim ovim uslovima kojima mi živimo dozvolio da je muslimanu da ima olakšicu neku kod uzimanja kamata? I rovari traži, traži, istom čuje da je neki tamo egipatski muftija nekadašnji u neko vrijeme, u nekim uslovima dao olakšicu i rekao da je dozvoljeno uzimat kamatu. I on se uvati od tog egipatskog muftije više niko ne postoji na zemaljskoj kugli. Zašto? Želi da šariat usmjeri u pravcu svoga razumijevanja. Njemu je potreban takav odgovor i on automatski traži onoga ko bi, ko bi ga usmjerio u tom pravcu. Ovo je potpuno pogrešan put i jedan od dokaza da taj čovjek ne želi da slijedi istinu. Onaj ko želi da slijedi istinu, taj će tražiti dokaze u šerijatu i kada dobije adekvatan dokaz i argument, ako je počinio grijeh, ostavit će tu stvar, a ako već to nije uradio i pokajaće se zato ako je već učinio, a ako nije učinio grijeh, nego je pitao da li je to dozvoljeno ili ne, kada nađe negativan odgovor, odustaće od činjenja tog dijela, jer je to dijelo u šerijatu zabranjeno. I to je ispravan pristup propisima šerijata i ispravan pristup argumentiranju u šariatu. Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem je primao istinu čak iz vremena paganstva, iz vremena predislamskog doba, iz vremena u kojem su mušrici obožavali kipove. Privatao istinu čak u njihovo vrijeme. Zašto je privatao istinu od pagana, od mušrika? On je, kao što je poznato, učestvovao u Hilful Fudul, u zaklinjanju koje nosi naziv Fudul. I on je bio saučesnik. Zašto? Zašto? Zato što je to bilo, to je bila zakletva ili to je bio ugovor u kojem nije bilo stvari koje se kose sa šerijatom. Resul sallallahu alaihi ve sellem je podržao istinu koja se nalazila kod njih. Nije podržavao ono na čemu se oni nalazi, nego je podržao istinu i prihvatio istinu koju su ponudili mekanski mušici. Što znači čovjek mora biti totalno neutralan kod prihvatanja istine. Prenosi Qatila bin Sajfi da je jedan židovski svećenik došao poslaniku sallallahu alejhi ve selleme rekao: "Muhammede, vi ste divan narod osim što činite širk. Vi ste divan narod osim što činite širk." Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Subhanallah, a šta je to?" On odgovori, kada se zaklinjete, govorite, tako mi Kaabe. Tako mi Kaabe. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, nakon što je malo zastao, On je već rekao, pa ko se bude zaklinjao, neka se zaklinje gospodarom Kaabi. U islamu je propis zaklinjanja jasan. Neka se čovjek ne zaklinje Kaabom, nego neka se zaklinje gospodarom Kaabi. To jest Allahom tebareke ve ta'ana. Svećenik reče, Muhammede, vi ste divan narod, vi ste divni ljudi. Samo da ne činite takmaca. Reče, subhanallah, a šta je to? On odgovori, kaže, vi govorite ono što stjedne Allah i ti. Ovo ti poranao sa Allahom, tabareke ve ta'ala, u istu ravu, ono što stjedne Allah i ti. A Resul sallallahu alaihi wa sallam reče nakon što je malo zastao, pa on je već rekao, pa ko bude od vas govorio kako htjedne Allah, neka ovo razvoji sa riječi zatim, a zatim ti. Ispravno je da se kaže, ono što je htio Allah, a zatim ti nije ispravno. Ispada u poglavlje širka da čovjek kaže ono što je htio Allah i ti. Nego je ispravno da čovjek kaže ono što je htio Allah, a zatim ti. A zatim, ovo zatim ti stavlja na niži stepen od uzvičnog Allaha tebareke ve ta'ala. Jer potpuno htjenje rukama Allaha subhanahu ve ta'ala, a ovo ljudsko htjenje se ne može porediti sa htjenjem uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Neutralnost je stoga put ka istini. Zapamtite, svi oni koji budu neutralni kod traženja istine, inša Allahu ta'ala pronaći će istinu. Kaže uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala, Ja ejuha alladhina amanu, in tattaku Allaha yaj'al lakum furqana. O vjernici, ako se budete Allaha bojali, on će vam sposobnost darovati, pa ćete istinu od neistine moći rastaviti oni koji se budu Allaha bojali, Allah žele šanuhu će im dati da budu mogli razlikovati istinu od neistine. Danas vidite mnoge ljude, naravno one koji se ne boja Allaha tabaraka ve ta'ala, ne mogu da razluče istinu od neistine. Pomiješali su istinu sa neistinom i ne znaju šta je od toga istina, a šta je od toga neistina. Danas Allah žele šanuhu sačuva prije svega neznanja i Allaha uzvišenog molim da nas sačuva pristrasnosti nego Allaha Đelešanu molim da nam da tu neutralnost i iskrenost kod traženja istine. Jer svako onaj ko bude istinski tražio istinu, Allah Đelešanu će ga uputiti na pravi put i takav čovjek će naći istinu. Treći temelj ispravnog islamskog argumentiranja jeste zabrana govora na Allaha tebareke ve ta'ala bez znanja. Mi znamo da islam strogo zabranjuje govor bez znanja, govor bez ilma. Islam to strogo, strogo, strogo, strogo zabranjuje. Mnogo je kuranskih ajeta u kojima se zabranjuje govor o Allahu tebareke ve ta'ala bez znanja. Jer ljudi su se osmijelili, pa oni bez imalo ustručavanja govore o Allahu tebareke ve ta'ala i njegovom poslaniku sallallahu alaihi ve sellem ono što ne znaju. Previše su se osmijelili. A zapostavljaju zabranu od strane Allaha tabaraka wa ta'ala i njegovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam.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 Allah dželle šanu kaže: "Reci, gospodar moj zabranjuje razvrat i javni i tajni. I grijehe i neopravdanu primjenu sili. I da Allahu smatrate ravnim one za koje on nikakav dokaz objavio nije. Da mu se čini širk i da o Allahu govorite ono što ne znate. Govoriti o Allahu tebareke ve ta'ala bez ilma. To je teški i veliki grijeh. A mnogi su se, kao što sam napomenuo, osmijelili. Pa bez ikakvog znanja govore o Allahu subhanahu wa ta'ala ono što nije istina. Vidite čovjeka naša lanta bez ikakvog ustručavanja. Ja mislim da je to tako. Ja mislim da to nema nikakve zaprike da se to radi. Ja mislim da je to dozvoljeno. Ama Allahov robe, šta ti je dokaz za to? Haj kaže, imaš nekakav dokaz za to? Jesi li naučio? Ama nikad. Niti je čuo ajet, niti je čuo hadif, niti je čuo riječi nekog od islamskih učenjaka, niti je bio gdje god na predavanju gdje se o tome govorilo. Ama nikad ništa nije čuo nego kaže on svom, svojim razumom. Mislim ja da to je, da je to dozvoljeno. Halal je to. Subhanallah. Kaže Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. من كذب علي متعمدا فليتبوا مقعده من النار Šta misliš da kažeš, rekao je poslanik sallallahu alaihi ve sellem i namjerno slažeš da bi opravda svoj stav? Kaže Resul sallallahu alaihi ve sellem, ko na mene namjerno slaže, neka sebi pripremi mjesto u vatri. Hadith bilježi muslim. Jer od ostaje, nema u njega sumnje. Ko slaže namjerno na Rasulullaha sallallahu alaihi ve sellem, neka sebi pripremi mjesto u vatri. A šta mislite za čovjeka koji se tako osmilio i govori Allahu te bareke ve taala i ono što zna i ono što ne zna? Stranac, prvi put došao utešen. I sretne ga čovjek i pita ga, da mi reci bogati gdje je općina u Tešnju? Nikad nije prošlo kroz Tešnju. Gdje se nalazi općina u Tešnju? Reče, nisam ja odavde, Bogam, ne znam. Ne pita nekog ovdje od ovih mještana. A da ga upitate kakav je propis po pitanju rada na obezbjeđenju u banci. Ja to ništa, to je dozvoljeno, to je onako, nema to nikakvih problema. Što, pa treba čovjek za rad. Šta on radi tu čuva, drži pistolj tu i čuva, ništa on dene, nema ništa tu. Ama nikad nije ništa čuo o tome. Nikad. Nije nikad prisustvovao ni govoru o tome. Ma nikad ne zna ni kuranski ajet koji govori o kamati. Niti zna hadith Rasula sallallahu alaihi ve sellem. Ama ništa ne zna o tom. Ali on to razumijem, to rekao, nema to nikakvih problema, dozvoljeno. Osmijelili se toliko da govori Allahu te bareke ve taala ono što znaju i ono što ne znaju. Neće slagat na zgradu općine da čovjeku rekne aj popni se gore na čaršiju. Eno je gore na vrh čaršije gore kod kod one vode ide gore na čarši. Neće to reći. Ili neće reći ono gori za čaršijske džamije druga zgrada desno. Što to neće reći? Čovjek će lahko da spozna da mu je slago. Otiće gore i reće, nije slago ti taj, ne, no, dole je općina, dole je kod doma, kod pošti. Neće slagat na to, a slaže na Allaha, tabaraka wa ta'ala, subhanallah. Neće slagat na zgradu, neće slagat na čovjeka, neće slagat na ovo, neće slagat na ono, samo laže na Allaha i njegovog poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. On je naučio da bude kasapin. Allah Želešanu mu dao znanje kada je u pitanju medicina. I on zna razgledat čovjeka izvadit mu jetru, izvadit mu bubreg i slično. Zna razreda čovjek. A ništa o šarijatu ne zna. Upitajte ga bogati za neki od propisa šarijata. Sve će on vama fetve izdat. Sve će on vama reći kako vi trebate raditi. Ne zna ništa drugo nego rezat ljude. Ali se osmijeli da govori o Allahu tebareke ve ta'ala. Ili pak Allah Đelešanu mu dao znanja u nekoj od, od određenih oblasti. U bilo kojoj oblasti. Ma ništa ne zna od šarijata, vidjet ćete ga, on ti je šehol islam. O svemu on ima šta kazat. I za sve on ima odgovor. Govori o Allahu te barike wa ta'ala bez ilma. Subhanallah. Bojte se Allaha subhanahu wa ta'ala i ne govorite o Allahu i djelešanu u vjeri. O Allahu i njegovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. Ne govorite bez ilma. Recite ja ne znam, pa ne znam, pa ne znam, pa milion puta recite. Rekao sam vam šta nam je preporučio šejh Halid Sebt, hafidhahullahu ta'ala, da mu Allah Đelešanu podari dobro dunjaluka i ahireta. Savjetujući nas prije povratka iz grada Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem, savjetujući nas u haramu Rasula sallallahu alaihi ve sellem, kaže, draga moja braćo, kad se vratite u svoju zemlju, ljudi će vas pitati o svemu. Ali morate se prvo naučiti da kažete, tri riječi, trenirajte ih. La edri, la a'lamu i la a'rifu. A sve tri ove riječi znače ja ne znam, ja ne znam i ja ne znam. To ti znači ja ne znam, ja ne znam, ja ne znam. I kaže sve dok ne nestane crvenila sa vašeg lica, nije nešto u redu. Sve dok se budete crvenili kad vas neko upita i kažete mu ja ne znam, a vi se zastidite, stidne što ja ne znam sad. Nešto nije u redu. Reci otvoreno, ne znam. Ne znam. Ako ne znam, brate mili, ili ću potražiti odgovor, ako imam gdje potražiti. Ako ne imam, nazvaću nekog drugog pitati. Nije sramota kazati, ja ne znam. Nego je veliki ponos i počast kazati kad ne znaš, ne znam. Ova riječ ne znam je pola ilma. To je pola znanja. Da čovjek svati da ne zna. Ako svati da ne zna, naučit će. A ako misli da zna, neće nikad naučiti kod neznalice prvo tre, prvoga treba naučiti da ne zna. Kad shvati da ne zna, onda će, onda će inša Allahu ta'ala naučiti. Imamu Maliku, rahimahullahu ta'ala, dolazi čovjek sa 40 pitanja. 40 pitanja. Pita ga jedno, drugo, treće, četvrto, peto, četrdeseto. Od tih 40 pitanja odgovorio na četiri. I kaže mu ovaj čovjek, o imam, moj me narod poslu kao izaslanika da te pitam ovih 40 mesela, 40 pitanja. A ti me samo da odgovor na četiri. Šta će on ima kazati kad dođem tamo? Kaže, reci mi imam malik, ne zna. Imam malik, reci mi imam malik, ne zna. Govorio sam vam i ponavljam, ovo je knjiga koju je napisao imam malik. Njegov mu otpa. A imam malik kaže, ne znam. I jedan od ljudi čiji je medhab priznat, jedan od četiri priznata medhaba, je malikijski medheb, to imam malik. Dar, imam dar ili hijre. I kar je na 40 pitanja samo na 4 odgovorio. 36 rekao ne znam. A mislite li da ima Malik nije o tom imao nikakvog znanja? Mislite li? Gdje se može porediti njegove ilm sa našim neznanjem? I on kaže ne znam, a mene stid kazat ne znam. Zašto? Reći on kakav je ovo hođa kad ne znam. Mi ga pitamo ne znam. Šta ćemo ga pitati? Nećemo ga više ni pitati kad ne znam. Otiđi pitaj one koji ti daju odgovor na sve, Pa kad ti daju odgovor na sve, recimo onda da nisu normalni. Jer kada su imami poput ovih velikana govorili, ja ne znam, onaj čovjek koji će vam dati odgovor na sve što vas muči, znajte da je veliki neznalica. بعد أنس بعد زادي عد إلى قلبي وبيتي عد إلى لقي السعاد هل تناسينا صفاء وإخاء في السناد هل قفلنا عن ربوع كان مرتعها مرادي هل نسينا بسمة أو رشفة النصح السداد Ibn Uthaymin rahmetullahi alejhi bi pred kraj svoga života već kada je bio alim po određenim pitanjima kada bi bio upitan on bi rekao hatta al lam yatabayyan li kaže i do sad nije mi se u potpunosti objelodanilo to pitanje pred kraj svoga života alim i kaže po određenim pitanjima Nije mi se još objelodanilo znanje po tim pitanjima. A maša Allah, tebareke Allah, prosto tri hadita i dva ajeta. I evo ga. Zna dvi sure na pamet. Zna proučit Fatihu i dolem terekejfe. I on izdaje fetve od početka do kraja. Od igle do vlasti. U svemu on ima rješenje za to. Subhanallah. Govoriti o Allahu tebareke ve ta'ala bez ilma je teški grijeh. I zabranjeno je kaže uzvišeni u drugom kuranskom ajetu wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula ne povodi se za onim što ne znaš i sluh i vid i razum za sve to će se zaista odgovarati sve ono što skazu i ono što si gledao i ono što si slušao i ono za sve će odgovarati Allahu te bareke ve taala I e, nemoj se upletati one stvari koje ne znaš. Pusti onima koji o toj stvari imaju više znanja. I nemojte pitati one koji će vam dati odgovor na sve što ih pitate. Jedne prilike sam se osvjedočio o taj govor o Allahu bez znanja. Pa sam jednog našeg brata upitao po određenom pitanju na Arafatu, na dan Arafata u kojem Allah te bareke ve taala mnoge svoje robove oslobađa džehennemske vatre. Na taj dan, na Arafatu sam ga upitao po određenom pitanju kakav je propis u šariatu. Nošalantno odgovor dobiješ ko iz rukava. Nije mi se srce smirilo s njegovim odgovorom. U istinu, nije mi se srce smirilo s njegovim odgovorom pa sam zbog toga morao da priupitam i drugu. Kada sam ga upitao, on mi je odgovorio potpuno suprotno. Tada sam se uvjerio da i oni kojima je dato ponešta znanja, plaho se znaju osmjeliti i biti toliko smjeli da govore o Allahu tebareke wa ta'ala bez ilma. Zato kažem i upozoravam vas, braćo i sestre, pitajmo one koji se boje Allaha tabaraka ve ta'ala i koji vas neće usmjeriti na pogrešan odgovor i koji vam neće dati odgovor da bi udovoljili vašem nefsu, vašem, vašoj strasti, nego koji žele da udovolje Allahu tabaraka ve ta'ala. Četvrti temelj islamske misli i argumentiranja jeste oslanjanje na dokaze. Jedno od najvećih pravila u islamu jeste oslanjanje na dokaze i odvraćanje od nagađanja i neutemeljenih mišljenja. Pa jedno od najvećih pravila u islamu. U islamu sve mora imati dokaz za, zašto je to tako. Nema u islamu nešto, bez ičega je tako. Ili oni pojedinci koji vam kaže, e, ne možeš ti to shvatiti. Ne možeš ti to razumjeti, ti to ne shvataš. A Bogat ima li nešto u šarijatu što, neko, što ne može običan čovjek da shvatiti? Šta, ne znaš ti nešto ima što ja smijem znat u šarijatu, ti ne smiješ znat, jel? Je li Allah Želešanu objavio Kur'an nekim jezikom koji ne razumiju ljudi? Nije, Allah Želešanu objavio Kur'an koji može da razumije beduin i starac i starica i dijete i stara osoba i alim i državnik sve strukture ljudi i obrazovan i neobrazovan svi mogu da razumiju šta Allah Želešanu kaže u Kur'anu ne treba posebna inteligencija da bi se mogao razumjeti Allahu Đelešanu knjiga. Ali se pojavili pojedinci koji kažu, e, ne možeš ti to shvatiti. To je nešto posebno samo za nas. Nema ništa posebno samo za vas. Nego je Allah Đelešanu objavio Kur'an. Resul sallallahu alaihi ve sellem je bio na mjestu onoga kome ga je Džibril dostavio, a Resul sallallahu alaihi ve sellem ga je prenio ashabima. Kur'an je poslije zabilježen A Resul sallallahu alaihi ve sellem je izrekao mnoge hadite. Imamo pred sobom kitab i sunnet i to se jasno može razumijeti. O misticizmu i nečemu što je ama baš abnormalno kod nas, nemojte plavo ravariti, jer naš čovjek voli da je nešto neprirodno. Nemoj da je nešto normalno, da ima šta nenormalno. Rovari po nečemu da mu je nešto naučit što ne znaju svi ljudi. Pa onda između ostalog nauči kada dođe kod tih pojedinaca prvo mu kaže ti se moraš spustiti na nivo životinje. Pa da se s nivoa životinje podigneš na nivo insana pa kad se podigneš na nivo insana onda ćeš možda se podignuti nekad poslije na nivo meleka i tako dalje. Subhanallah. A u kojem je dinu to? Je li poslanik sallallahu alaihi ve sellem rekao jednom od svojih ashaba trebaš da se spustiš na nivo životinje? Je li rekao jednom od ashaba? Je li rekao ikom od djeci, od staraca? Nije Boga. Allah mi to nije rekao. to ne postoji u ovoj vjeri koju je Allah objavio preko Džibrila do Rasula sallallahu alaihi ve sellem i koja je prosjeđena do nas. To u ovom dinu ne postoji. To su izmišljene stvari, to su neke pričice. I oni koji svo svoje učenje temelje na nekim pričicama i na nekim legendama, okante is. Nema u tam ilma. Što kaže jedan šeh, govoreći o akidetu islamskom vjerovanju, i o učenje dokaza da moramo za svaki stav imati argument iz kitaba i sunneta. Pa na negodovanje neki studenta kaže on Ej dinin hada bidun edille. Koja je to vjera bez dokaza? Nema tu vjere bez dokaza. Allah Žešanu je objavio kitab i u njemu su dokazi. Resul sallam je kazao hadith i u njemu su dokazi. U kitabu i sunnetu su dokazi za sve naše stavove u šariatu. Za sve stavove u šariatu dokazi u kitabu i sunnetu. Ili eventualno iđma, ili kao što smo napomenuli, kijas. Ali u tome je dokaz. Iđma i kijas su rezultirani razumijevanjem kitaba i sunneta. Opet sve potiče od kitaba i sunneta. Subhanallah. Zbog toga znajte da je oslanjanje na dokaze jedna od temeljnih stvari za ispravno svatanje ove vjeri morate imati dokaz za dotičnu stvar. Kada vam neko kaže neku stvar posebno koja vam izgleda onako čudna, ili vam ispriča neku pričicu, kažete mu, Boga, ti, šta ti je dokaz za to? A ga vam čuo ja od neke tetke tamo iz Mahale, recite mu, Boga, ti, ti tu tetkinu pričicu zamotaj u kovertu i baci u korpu za smeće. Pričica, ova vjera nije temelj, ne temelji se na pričicama. Ova vjera se temelji na ajetima i na hadisima. Zbog toga za sve stavove, Moramo imati jasne dokaze iz Allahove knjige i sunnata njegovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem. Ono na što dokaz ukaže, to je i istina. A sve ostalo je, zapamtite, neistina. Ono za što ima čovjek dokaz, to je istina. A ono što je mimo toga, to je neistina. Zato za sve stavove moramo imati jasne argumente i jasne dokaze. I nemojmo se povoditi za pričicama, nekim legendicama, i ostalim neprirodnim stvarčicama povoditi se za onim za što nema jasnih dokaza i argumenata to će zasigurno čovjeka odvesti da lalati zabludi. A sljeđenje istine, sljeđenje jasnih dokaza i oslanjanje na jasne dokaze čovjeka vodi ka pravom putu. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala Kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Ti reci dokaza svoje dajte ako je istina to što govorite. Subhanallah. Kul hatu burhanakum. Dajte dokaze. Nije sramota zatražiti dokaz. Nije sramota zatražiti dokaz. Apsolutno nije nikakva sramota. Hatu burhanakum. In kuntum sadiqin. Ako istinu govorite, dajte dokaz. Ako govorite da je određena stvar dozvoljena, dajte dokaz iz šarijata. Rekao Ibn Arabi, bez ono L, rekao Ibn Arabi, Ibn Arabi kojeg su ubili kao murteda odmetnika od dina, ubili ga kao kafira, ti meni dokazuješ njegovim riječima. On nije dokaz, daj mi dokaz iz kitaba i sunneta. Da ja sam dokaz. Ne vam tebi da kaže riječ Ibn Arabija. Ili kaže neko Ibn Sina. Kako Ibn Sina? Kako Ibn Sina? Čim, kak je on dokaz? Zašto je on dokaz? Onaj koji je negirao proživljenje, ti njega uzimaš kao čovjeka od koga se može uzeti dokaz. Isto da si mi citirao Aristotela ili Platona. I ostale one koji su otišli do lale. Citiraš mi filozofa Ničeja i slični njima kafire. Citira mi njih i njima dokazuje nešto. Nešto u islamu. Nema dokaza mimo kitaba i sunneta. Braćo i sestre, moramo shvatiti. Nema dokaza mimo kitaba i sunneta to su jedini izvori argumentirani dokazivanja u islamu. Kitab i sunnet, jasni i čvrsti temelj. Kada se kaže idma i kijas, znamo da idma i kijas potiču iz kitaba i sunneta. Jer islamski učenjaci su ujedinili, ujedinili i donijeli su konsenzus na osnovu kitaba i sunneta. I analogija se primjenjuje na osnovu kitaba i sunneta, što znači da sve potiče od kitaba i od sunneta Allahov poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Uzvišeni Allah te bareke ve taala je svom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem naredio da kaže: "Ituni bi kitabin min qabl hada aw atharat min ilm in kuntum sadiqin." Donesite mi knjigu objavljenu prije ove ili samo kakav ostatak znanja ako istinu govorite. Nema priča. Dajte dokaz ako istinu govorite. Ako imate dokaz možemo komunicirati. Ako nemate dokaza nemamo mi šta pričati. I zbog toga uzaludno je raspravljati sa onima koji raspravljaju na osnovu razuma. Sjednete sa njim i počnete pričati. On kaže, ma ja se ne slažem sa tim, ja mislim da to trebalo ovako. Ja se ne slažem tako, ja mislim da je trebalo ovako. Lijepa reče jedan doktor da mu Allah podari hajra i bereketa. Kad je, kad hoćete da razgovarate s čovjekom i da sa njim raspravljate, prvo ga pitajte kako ćemo raspravljati. Šta će nam biti ono na što ćemo se vraćati. Šta će, iz čega ćemo uzimati dokaze? Ako rekne da ćemo uzimati dokaze iz kitaba i sunneta, počnite raspravu slobodno. Jer fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wal Rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Ako se u nečem razidete, vratite se Allahu i njegovom poslaniku ako vjerite u Allaha i sudnji dan. Ako vam rekne da će dokazi biti uzimani iz kitaba i sunneta, počnite raspravu. A ako rekne raspravljaću ja na osnovu svog razuma, nemoj započinjati. Jer nikad se moj i tvoj razum neće ujediniti. Uvijek ja mislim drugačije o tebi, ti drugačije od mene. I nemojte misliti da može čovjeka natjerati da razmišlja isto kao vi. To je pogrešna metodologija. Svi oni koji misle da će natjerati ljude da razmišljaju isto kao i oni, oni su pogriješili. Allah Želešanu nas nije natjerao da moramo razmišljati isto. Ona kaže, ja neću da ovako posadim kupus, nego hoću ovako. Ne, ne, mora biti ovako. Ovako je ispravno. I on hoće da čovjek, kada je u pitanju sađenje kupusa, razmišlja isto kao i on. Ne. Ne možeš ti. Čovjek ima svoju filozofiju kod sađenja kupusa. Možda je njegov način ispravniji od tvojeg. To su stvari dunjaluka i tu je dozvoljeno razmišljanje. Allah Želešanu nam je dao da u određenim segmentima života imamo prostora za, za dogovore, da imamo prostora za iznošenje svog stava i svog mišljenja, a ima ibadet u čemu nema šta misliti. To je objavljeno, ima tako da radiš. Tu nema šta misliti. Tu nauči i radi. A kada je u pitanju ma'amelat među ljudski odnosi i ono gdje se ne zadire u propise šariata, gdje se ne vješa sa ibadetom, znači nije u pitanju ibadet i nije u pitanju negiranje ili potiskivanje jasnog dokaza, tada čovjek ima pravo iznošenja mišljenja. Resul sallallahu alaihi ve sellem na dan bedra je rekao sahabima, evo ovdje, zastao kod prvog bunara, ovdje ćemo zastati kaže jedan od ashaba, Allahu poslanče, je li to objava, je li ti to naređeno ili je to stvar mišljenja? Ako je stvar mišljenja, ja imam prijedlog. Kažem, resno sa sredom, stvar mišljenja i taktike, ratne taktike. Kažem, ja predlažem da ove bunarove zakopamo, da iskopamo kanal, da mi imamo vode, a oni nemaju. Mi ćemo se pomjeriti do prvog bunara, ove ćemo sve zatrpati, sebi ćemo kanal iskopati, mi ćemo imati vode da pijemo, oni neće. Kažem, resno sa sredom, dobar prijedlog. Privati u njihov prijedlog. Znači, u ovim ovakvim stvarima ima pravo iznašenja mišljenja. Ima pravo. Nikad se tu ne mora ujediniti stav. Ja mislim da trebalo bi ovako urati, misliš ovako. Ali međutim, kada je u pitanju Allahova vjera, kada je u pitanju jasan kuranski dokaz, poriče dokaz svojim stavom i svojim mišljenjem. Nema poricanja dokaza svojim mišljenjem. Sve moramo vratiti Allahu i njegovom poslaniku, sallallahu alaihi wa sallam, naravno sa iskrenom namjerom, sa neutralnošću, da bismo ispravno shvatili Allahovu tebareke wa ta'ala vjeru kaže uzvišeni govoreći o stanovnicima pećine koji su rekli ha ulai qaumun attakhadhu min dunihi alihatan law la ya'tun alayhim bi sultanin bayyin narod ovaj naš je mimo njega druge bogove prihvatio zašto jasan dokaz nije doniju o tome da se treba njima klanjati nisu imali dokaza obožavali su nešto drugo pored Allaha tebareke ve taala nisu imali dokaza za to zato je traženje dokaza i iznošenje dokaza neophodna stvar kod svatanja i razumijevanja istine dokaz je neophodan neophodan jer ako počnete raspravljati bez dokaza čovjek će vas i šamarat i kada će vam hajde bježe nosite svoje pričice vi mu danas ispričate pričicu i sutra bude pobijena ta pričica ako kaže rekao Allah tebareke ve taala ako je danas i ne prihvati možda će i sutra prihvatiti Jer rekao je Allah, te barke ve ta'ala, ostaje, to je istina. Istina ostaje i ona se neće promijeniti. Kaže uzvišeni, لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. Mi smo izaslanike naše s jasnim dokazima slali i po njima knjige i Terezije objavljivali da bi ljudi pravedno postupali. Allah Želešanu je slao objavu koja je mizan, uvijek je Allah Želešanu slao objavu koja je mizan istini. mora biti nešto na što će se ljudi vraćati da, da vide šta je istina. Razišli smo se u nečemu, hajmo se vratiti Allahu i njegovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. I moramo znati, moramo znati da moramo odustati od svoga stava ako shvatimo da smo pogriješili i da nismo u pravu. Ne smijemo biti tvrdoglavi. Moramo biti odlučni da odustanemo od svog pogrešnog stava. Ne smijemo biti tvrdoglavi. Ja mislim ovako i nakon što čuje istinu opet ostane tvrdoglav. Opet ostane na svom stavu. Ne. Musliman mora da prizna da je pogriješio. Pogriješio sam gospodaru moj, tebe molim da mi oprostiš. Nemojte misliti da će to smanjiti od vaše vrijednosti što se prihvatili istinu. Smanjit će od vaše vrijednosti ako budete tvrdoglavi. Tad gubite svoju vrijednost. Ko je bogati ostao ponižen zbog toga što je prihvatio istinu? ko je ostao ponižen? Hoćete da vidite šta je istina čini od čovjeka? Od onoga koji jednog dana bio ponižavan, čini velikana. A od onoga koji jednog dana bio cijenjen i poštovan, čini poniženog zbog toga što nije prihvatio istinu. Evo vam dokaza. Bilal radijallahu anhu bio rob. Abesinski rob. Zlostavljali ga mekanski mušici, mučili ga. Stavljali mu kamen na velikoj žegi, na njegova prsa, mučili ga. A on je samo govorio ahadan ahad jedan jedini, jedan jedini, jedan jedini. Veliča je Allaha tabaraka wa ta'ala. Prihvatio istinu. Postao od onih koji su, kojima je obećan džennet. Jer ga je Resul sallallahu alaihi sallam obradovao džennetom. Bila radijallahu anhu postao poznat kao mu jezin Rasula sallallahu alaihi wa sallam. Bilal radijallahu anhu je ostao cijenjen i poštovan. U vrijeme Rasula sallallahu alaihi wa sallam cijenjen i poštovan je danas i bit će cijenjen i poštovan do kijameskog dana. I Allah Želešanu će mu dati nagradu na sudnjem danu. A Ebul Hakem, koji je kasnije dobio nadimak Ebu Džahal, Amr ibn Hisham, čovjek koji je bio u Mekki poglavar, cijenile ga Mekelije i poštovale. I nosio naziv Ebul Hakem, otac mudrosti. Otac mudrosti zbog tog što nije prihvatio istinu. Postao je otac džehla ili neznanja. I poginuo je na bedru od dvojice mladića koji su imali negdje po 15 godina. Oni ga ubili. I bacili ga u bunar na koji vjerovali ili ne. U današnje vrijeme se baca smeće. Ebu Džehel je ostao ponižen. U vrijeme Rasula sallallahu alaihi wa sallam zbog toga što nije prihvatio istinu. Ostao je ponižen, bio je ponižen u njegovo vrijeme. Danas je ponižen i bit će ponižen do kijamatskog dana i nesudnjem danu će biti ponižen. To je odbijanje istine i tvrdoglavost. Zbog toga musliman, mu'min koji želi da se spasi, kada mu dođe istina, odustani od one, brate, svoje tvrdoglavi stavova, od onoga što si pogriješio, odustani. Kaži gospodaru moj, kajem ti se pogriješio sam. Vrati se Allahu te barekeve te ara i zasigurno ćeš uspjeti peti temelj na kojem se temelji svatanje i argumentiranje u islamu jeste naredba razmatranje i razmišljanje o Allahu im azza wa jalla dokazima. Uzvišeni Allah tebareke ve taala u mnogim kuranskim ajetima podstiče ljude na razmišljanje. Zašto? Onaj ko bude imao ispravan način razmišljanja i razmatranja Allahovih dokaza u ovom pojavnom svijetu, naučit će istinu, spoznat će istinu. Allah žele šanu kaže inne fi halki samavati wal ardi wa ihtilafi lejli van nahari la ajati li ulil albab. U stvaranju nebesa i zemlje, u izmjeni noći i dana su zaista znamenja za razumom obdareni. Za one koji imaju pameti. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض za one koje i stojeći i sjedeći i ležeći spominju Allaha tebareke ve ta'ala i o stvaranju nebesa i zemlje razmišljaju. Kažu Rabbena ma halakte hada batila Gospodar onaš ti ovo nisi uzalud stvorio. Oni koji su razumom obdareni i koji stojeći i sjedeći i ležeći Allaha veličaju i razmišljaju o stvaranju nebesa i zemlje i govore, gospodaro naš, ti ovo nisi zalud stvorio. Jer onaj koji ima ispravan način razumijevanja, kada vidi ovaj kosmos i njegovo uređenje, i kada vidi sva ova nebeska tijela i kretanje u kosmosu, i kada vidi sve dokaze koje Allah Želešanu dao, shvatit će da treba veličati uzvišnog Allaha subhanahu wa ta'ala. Rabbena ma khalaqta hada batila subhanaka faqina adaban nar. Gospodaru naš ti ovo nisi uzalud stvorio hvaljen ti budi i sačuvaj nas spatnje u vatri. Jer onaj ko bude istinski, pristupio ispravnom razmišljanju Allahovim zamenjima, zaista će spoznati istinu. Wafi anfusikum afala tubsirun. A jo vama samima su dokazi. Pa zašto ne pogledate? Wafi anfusikum afala tubsirun. Jo vama samima su dokazi zašto vi pouku ne primite? Zašto ne pogledate? Subhanallah. Kad bi čovjek samo pogledao jednog insana i ono što se nalazi kod njega, našao bi mnoge dokaze da treba pokoravati se Allahu tebareke ve taala i da treba njega veličati. Ja imam običaj ovako navest neke sitničice na čovjekovom tijelu. Vidite ove obrve. Čovjek misli šta je, zašto služe, služe obrve? Šta mislite da Allah Želešanu dao da čovjek nema obrva? Allahu akbar. Ljeti kad radi, kad, kad kopa zemlju, kad okopava grah i žito i ostalo, ili kada kupi sijeno i baca sijeno, šta mislite kad se počne znojiti? Pa onaj sam znovi sa čela od ozgo ide pravo u oči. On miski nikad natrt oči. Allah žele šan mu dao obrbe i one služe neče. Imaju one, imaju one svoju funkciju, svoju ulogu. A šta mislite da nema trepavica? Ne bi mi mogli trunja iz naših očiju načistiti. Puno oči bi trunja bilo. Pa insan, stalno bi trepto, uvijek bi puno oči trunja bilo. Allah žele šan mu dao trepavice. Allah žele šan mu dao, imaju one svoju funkciju. Zatim kad pogledamo Allah Želešanu kako je stvorio čovjeka. Stvorio da su mu oči ovdje gore na čelu, da se ne mora patit kad gleda. Šta misli da čovjek mora podignut ruk ovako da ispod pazuha pogleda? Kako bi to opterećenje bilo? Kad hoće da pogleda, da mora ovako hodati. Šta mislite? Ili da je Allah Želešanu stvorio čovjeku veliki nos, kad padne na seždu, kako bi učinio seždu? Subhanallah. Allah je lešanu stvorio čovjeka lakad halaknan insane fi ahsani takvim. Čovjeka smo stvorili u najljepšem liku. Allah je lešanu čovjeka stvorio u najljepšem liku. I sve što ima na čovjeku ima svoju funkciju, ima svoju ulogu. Zamislite, vidite koje su oči, koji je to mehanizam. Koji je to mehanizam? Allahu akvar. Allah je lešanu je dao oči, kuglice. I mi iznutra, naš mozak registri ono što mi gledamo. Drugog čovjeka vidite, ima oči, ali Allah žele što nam odze u vid. Subhanallah. Mudrost je u svemu tome da čovjek pogleda koje su to blagodati. Kada bismo samo zatvorili jedno oko i morali sad, da moram čitavo vrijeme ja ovako zažmiriti na jedno oko i ovako pričati. Znate koje je to opterećenje za mene vidio? Koliko sam morao više okreta da vidim ove ovaj na ovoj strani? I koji je to napor? Allah je stvorio čovjeka, dao mu svu, svu ugodnost zbog toga da razmišljamo o dokazima u nama samima. Jer tako ćemo još više veličati uzvišnog Allaha subhanahu wa ta'ala. Ali mogu da vjerujem da može biti doktor koji poznaje ćeliju i poznaje ljudski organizam i poznaje anatomiju čovjeka da može biti nevjernik. Ne mogu da shvatim u istinu, to je teško za shvatiti. Ali upravo zbog toga što ne pristupa s ciljem iznalaženja istine Allah Želešanu ga nije uputio. Neće, neće čovjek istine. A onaj ko pristupi tome, s ciljem da nađe istinu Allah Đelešanu će ga sigurno uputiti. Jer pogledajte funkciju jednog želuca, subhanallah. Funkcija jednog želuca. Allahu akbar, šta mislite šta bi čovjek sve trebao da napravi u ovom pojavnom svijetu, da napravi neke mašine da sve to razluči. Čovjek pojede graha, pojede makarona, pojede pilava, pojede hljeba, napije se vode, napije se kole, napije se ovoga, napije se onoga, pojede ovo, pojede ono. A žaludac sve razvrsta. I ono što je viješak, čisti se. Subhanallah. Koja je mudrost u svemu tome? To su dokaze one koji pameti imaju. Oni koji pameti nemaju, oni neće spoznati istinu i neće u istinu biti upućeni. Allah Želešanu navodi mnoge primjere u Kur'anu kako bi ljudi spoznali istinu. Kaže uzvišeni وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلْ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ Mi u ovom Kur'anu navodimo ljudima svakojake primjere da bi pouku primili. A uzvišeni Allah tebareke ve ta'ala govori o prijašnjim narodima kako bismo opet pouku primili. Kaže uzvišeni: "Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab." ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ukazivanju o njima je pouka za one koji su razumom obdareni. Ukazivanje priješnjim narodima. Pouka je za one koji su razumom obdareni. Kur'an nije izmišljena besjeda. On priznaje da su istinite knjige prije njega objavljene i objašnjava sve i putokazje i milost naroda koji vjeruje. Allaha uzvišenog molim da nam istinu pokaže istinom i da nas učini od njenih sjedbenika, a da nam zabludu pokaže zabludom i da nas od nje udalji. Gospodaru naš, tebe molim da nam daš iskrenosti, čvrstine i snage, da spoznamo istinu i da je slijedimo i da budemo od onih koji se neće nikada pokolebati. Gospodaru naš, tebe molim da svoj život na ovom svijetu okončamo sa šehadetom na usnama, da posljednje što izgovorimo na ovom svijetu bude La ilaha illallah. Gospodaru naš, tebe molim da nas uvedeš u džennet, da nas nastaniš u džennetske bašte kroz koje će rijeke teći, u kojima će oni koji u njih uđu vječno boraviti i nikada nikakvih poteškoća neće osjetiti. Gospodaru naš, oprosti i nama i roditeljima našim, سميلوا سيئنا عمودا وتجاف في ابتعادي وتولى الشوق حينا خلف غيمات التنادي يا حنيني أين نبض كان يحيا في ودادي وتولى الشوق حينا خلف غيمات التنادي يحنيني أين نبض كان يحيا في ودادي كان همس الحب منه فارسا شق البوادي كان للأرواح قصدا ومبيتا في الشداد كان همس الحب منه فارسا شق البوادي كان للأرواح قصدا ومبيتا في الشداد Udruženje muslimana IKRE je davetska organizacija koja se nalazi u Ljubljani i djeluje na području Republike Slovenije. Studio IKRE vam nudi širok izbor audio predavanja, knjiga i drugog materijala islamskog karaktera. Za dodatne informacije možete kontaktirati telefonski broj 031 654 139, a pozivni za Sloveniju je 386. واللذيذ من الرقاد ملجا بين تجاف بعد أنس بعد زادي هل تذكرت الليالي واللذيذ من الرقاد ملجا بين تجاف بعد أنس بعد زادي عد إلى قلبي وبيتي عد إلى لقيا السعاد هل تناسينا صفاء وإخاء في السناد هل قفلنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته